Matemidir ufuk kızıl bir kefen giyer El ele ve erir gök kuşağıyla yaz tutar Işıldamaz soluktur bugün yıldızlar Güneş buluta dürülmüş yakar ağıtlar Güneş buluta dürülmüş yakar ağıtlar Acıyla bir yıldız kayar yaslı semadan. Usulca bir alev tutuşur yüreklerde Bir intikam yeminidir dolaşır dillerde Umutlar yeşerir kanla anır ufuklarda Umutlar yeşerir kanla anır ufuklarda Hava pusunu vahşi kurtlar dolanmış yola Zalim eller ihanetle mermi kusmakta Kuşanmış keleş nedire enir şeyh Husame Kavuşmak için hasret çektiği önüme Kavuşmak için hasret çektiği Rabbine Mazlum bir can yatar kızıl kan deryasında Kucak açar kara toprak yaşlı yiğide Pakistan'da kana boyalı nurdan osame Gökkuşağlar şehitler yurdu yası içinde Yer gök ağlar şehitler yurdu yası içinde Kıyamda öncü olmuştun engin sabrınla Direniş meydanlarında mertlik yanında Ümmetin bağrında dikili bir gül idin Ömrün haza anında yeşeren ümit idin. Ömrün hazanında yeşeren ümit idin. Bir acı kavurur kederli yüreğimi. Alır yüceler müjdeler baharımızı. Şehadet diyarından gül verdin bize. Mütmain bir nefisle sen gittin Rabbine Mütmain bir nefisle sen gittin Ulusame